medikoak eta erizainak ere kesatu gira, hori argunt lotxagarri ikusten bagi nuen argunt estea. Ba, hor, ageri baitzen, eh, ze estimo zuten eta nola ekusen zuten gure osasunak hori psikatria. Ebe, untsa futitzen baitziren gutaz eta gure pazienteetaz. Oientako, bazen lehia bat bakarrik zen eh, koronabiruza oztopatzea edo eriotza apaltzea. Eko eh, da, no gehiagoko bat badela errien artean, afrantziak haimeste hil, enesteak haimeste, agu bestak baino gira. Eta nahi osuten zinez, ebe, gu bezalako eritzenak hara, be jegela hortan eh, be aldiz eh, mentalki be zirenak biziki guntza, be baztegera guztea eta ikusten ginen ah, hori aukera txaja zela guk egiten dugun pazientak ono gure laguntza berbaitute koronavirusa balima da ere besti ditasunak ez dira desagertu. Oh. Korona virusa apalduko zen, erri batzuetan, pa, hemen eh, ez duen gozon dikalatuko, baina, beren buruaz beste edo hola gehiago izan zen. hori estatistiketan ez